tuko na azimio mbalimbali mbali kuhusiana na namna ambavyo tutaweza kufaidika na mwezi mtukufu wa Ramadhani na kwa baadhi yetu tayari tumeanza kuona ya kuwa kweli yale ambayo tulikuwa tunayatarajia kuyafanikisha tuyafanik, tunayafanikisha kwa kiwango fulani lakini bado kuna uzito fulani labda kuna siku ambayo ambazo juzuu ulizotarajia kusoma haujaweza kuyamaliza kuna masiku ambayo umekosa swala umekosa swala ya usiku kuna baadhi ya masiku ambayo hili limetokea lile limetokea lakini muislamu afaa kuendelea kujikakamua <clears throat> kwani mwezi wa Ramadhan kwani mwezi wa Ramadhan ni mwezi wa kushindana katika khairi na ni mwezi wa kuyakimbilia hayo khairi ili tuweze kuya, kuyafanikisha kwa sababu hapo nyuma tulikuwa na azimio tulikuwa na azm tulikuwa na nia tulikuwa na hamu ya kuweza kufanya ibada hilo ni jambo nzuri na tulikuwa na plan ni juzu ngapi tutaweza kusoma ni juzu ni, ni raka ngapi nitaweza kuswali usiku nitalala wakati gani nitaamka wakati gani kwa wale ambao tumejaliwa kuweza kuyafanyia kazi yale tuliyotarajiwa tuliyotarajia falillahi alhamdu min qablu wa min ba'd na kwa wale ambao hawajafanya hawajapata tawfik basi wasife moyo kwani asema ibn al-qayyim rahimahullahu tabaraka wa taala katika kitabu chake cha kitabu uddatis sabirina wa akhiratu shakirin asema rahimahullah inna ad-dina madaruhu ala ala aslaini anasema dini ya Allah subhanahu wa ta'ala yazunguka juu ya mambo mawili muhimu mtu akijaliwa mambo haya muhimu basi biidhnillah tabaraka wa taala atakuwa ni minas sabiqina ila minas sabiqina ila alkhairat atakuwa ni miongoni mwa wale ambao wanakimbilia khairi na wanakuwa na uvumilivu katika hiyo khairi anasema jambo la kwanza ni al-azm au e, mambo haya mawili muhimu ni al-azmu wathabat ni mtu kuwa na azimio la kufanya jambo la khairi awe na nia ya kufanya hilo jambo la khairi awe na proper plan ya kutaka kufanya jambo hilo la khairi kisha anapojaliwa kuanza kulifanya jambo la khairi jambo la pili la msingi ni wathabat kuwa na ukakamavu na sub kubra katika hilo jambo la khairi asema wa huma al-aslan al-madhkuran fi al-hadithi 'an an-nabiy sallallahu alayhi wasallam na hayo ndo mambo mawili ya kimsingi ambayo yalitajwa katika hadithi ya mtume sallallahu alayhi wasallam hadithi ya shaddad rahimahullahu tabarak wa ta'ala allahumma inni as'aluka ath-thabata fi al-amr wal-'azimata 'ala ar-rushd ya Allah mimi nakuomba unijalie niwe na thabat niwe na istiqama niwe na subra katika Uislamu na mambo yote ya ibada ambayo yanahusiana na Uislamu wal azimata ala rushd na niwe na azimio la kuyafanya yale ambayo ni ya khairi nasema ibn qayyim rahimahullah wa aslu ash-shukri sihhatul azima na asli ya mtu kuwa na shukrani kwa Mola wake Allah subhanahu wa ta'ala ni awe na ukakam, na awe na azimio la kisawasawa la kutaka kufanya mambo ya khairi kama nilivyotangulia kusema wengi tulikuwa tumeweka ahadi Ramadhani nitafanya hivi nitafanya vile nitafanya nitafanya alhamdulillah tuko ndani ya mwezi wa Ramadhan kwa hivyo ile azima ile azimio tuliyokuwa nayo kabla ya Ramadhan ni lazima tujaribu kuput it into place tujaribu kui, kuiweka katika katika eh, mafanikio katika shughuli zetu za kila leo wa aslu sabri na asli ya mtu kuwa na subra katika jambo la khairi ni quwwatu thabat na awe na ile thabat katika mambo ya khairi hakuna chochote ambacho kwamba kinakutoa katika azimio lako unafanya bidii kuweza kulitekeleza na kulitimiza kama ulivyoazimia uvivu, usingizi, shughuli mbalimbali, gumzo, yote haya ni mambo simu zetu hizi ambazo tunazo zote hizi zisitupotezea zisi wakati bali tuwe wakakamavu na thabat, tuwe na thabat katika yale ambayo tuliazimia kufanya biidhnillahi ta'ala. Wathabatu na asema famata uyida al-abdu bi'azimatin wa thabat faqad uyida bil ma'unati tawfiq basi mja anapopata azimio anapopata support kutoka kwa Allah kwa kupewa azimio la kisawasawa na kujaliwa thabat katika yale aliyoyazimia kuyafanya basi faqad uyida bil ma'unati tawfiq amepata usaidizi wa Allah subhanahu wa ta'ala na tawfiq ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa hivyo ndugu zangu dada zangu yangu kuna wengi ambao tulikuwa na plans za Ramadhan tulikuwa na tulikuwa na azimio mbalimbali katika mwezi wa Ramadhan tuwe na thabati katika jambo hilo mpaka tutakapomaliza mwezi mwezi biidhnillah taala na kutokuwa na ibada au sala za jamaa na tarawih miskitini si hoja si hoja ya sisi kulegeza kamba katika ibada la bali tujitahidi kufanya yale tunayoweza kufanya majumbani mwetu na Allah subhanahu wa ta'ala atayatia baraka na salatu tarawih unaweza ukaswali wewe na familia yako unaweza ukaswali peke yako hata kama umuslimu hivi karibuni waweza soma suratul fatiha katika kila rakaa ukaswali raka mbili mbili mbili mbili mara nne itakuwa raka nane uongeze raka tatu za witr uswali raka mbili kisha raka moja itakuwa ni na moja hiyo ndio bora zaidi alivyofanya mtume sallallahu alaihi wasallam kwa hivyo kutakuwa na ibada msikitini isikuwe ni hoja ya kutufanya sisi tulegeze katika ibada tujitahidi pale majumbani tusipoteze muda kuangalia televisheni kuangalia kuangalia simu zetu hizi na vitu vingine mbalimbali mbali. kama tuangalia tuangalie mambo ya khairi mambo ambayo itaongozo itaongeza thawabu katika ibada zetu na hayo machache au mengi ambayo itakuwa tunayafanya majumbani hali ya kuwa nia zetu ziko wazi kuwa lau ningelipata fursa ya msikitini ningelifanya ibada basi Allah subhanahu wa ta'ala atatulipa kwa nia zetu wajazakumullahu khairan tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala atupatie tawfik ya kuweza kuyatimiza maazimio yetu tuliyokuwa naye kabla ya Ramadhan na tuwe na thabati nayo na atujalie Allah subhanahu wa ta'ala kwa kutuondolea matatizo yetu kutufanikishia matarajio yetu kuwaponya wagonjwa wetu na kuwarehemu ndugu zetu na dada zetu waliotangulia mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala wajazakumullahu khaira Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba وعملا متقبلا وصلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين